يقول عن حجابي لا وربي لن أبالي يقول عن حجابي أنه يفني شبابي والهوال في عتابي إن من انتسابي لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سلم المنام حجاب أنه يفني شبابي والمراد بأنيابي إن من انتسابي لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم Zahvala الله جل شانه i donosimo salavat i salam na posljednjeg Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala Ja ayuha يا amanu الذين آمنوا haqqa الله wa la tamutunna illa wa antum مسلمون Ovi koji vjerujete, bojte se Allahu da našanu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinsko budu bojaznosti od onih koji će umrijeti samo kao pravi osamar. Večeras ćemo za Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć da se družimo sa jednom kuranskom surom koja je veoma kratka ili da kaže možda jedna od najkraćih kuranskih sura koju svi mi znamo i bila je možda među prvim surama koju smo naučili Međutim, sura koja ima veliko, veliko značenje. A to je sura Al-Ikhlas, odnosno sura Kul Huvallahu Ahad. Sura za koju je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže da vrijedi koliko trećina Kur'ana. Sura za koju je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam u mnogim hadisima kaže da svi su hadisma koji su redostali kaže da je da vrijedi koliko trećina Kur'ana. Ova Kur'anska sura govori o Allahu subhanahu wa ta'ala. U tome se ogleda njena veličina, njena uzvišenost. Govori o Allahu subhanahu wa ta'ala i o njegovim subhanahu wa ta'ala svojstvima. Mi smo prije spominjali i govorili da povod objave jednog ajeta ili povod objave neke kuranske sure da nam mnogo znači kada je u pitanju samo razumijevanje te sure. A tako se bilo žima u termizi u svom sunanu, od Uvej ibn Ka'ba, radijallahu ta'ala, anhu, da su mušnici došli Allahu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i da su mu rekli unsu blana rabba da su mušnici <coughs> oni koji su jel tako živili sa Allahom sa Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam međutim suprastavljali su se I nisu htjeli da vjeruju ono sa čim je došao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, jednog dana su došli i rekli, rekli su Allahu poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, unsu lana rabbek, opiši nam tvoj gospodar. Ko je taj tvoj gospodar? Koga ti obožavaš? Kako je njegovo porijeklo? Jer on neći sin. Jer on ima sina. Jer mušnici u tom vremenu su imali razna božanstva koja su obožavali. Znači imali su božanstva koja su pravili svojim rukama, pa koja su kasnije obožavali. U isto vrijeme je bilo oni koji su se pripisivali nebeskim objavama, kao što su kršćani, kao što su židovi. Međutim, govorili su Allahu subhanahu wa ta'ala ono što su govorili, i ono što i dan danas govori, da Allah subhanahu wa ta'ala ima sina, da je Uzeir, Allahu sin, kao što su govorili židovi, da je Isa Allahu sin, kao što, kao što govori kršćani, i tako dalje. I znači u jednom takvom stanju, kada ima mnogo tih raznih božanstva, božanstava, kojima se ljudi mole, koji ljudi obožavaju mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, dolaze u mušnici Allahu posaniku sallallahu alaihi wa sallam i postavljaju mu ovo pitanje, a to je da mu kažu u unsu blanja rabbe, opiši nam tvoj gospodara, ko je taj tvoj gospodar koga ti obožavaš? Pa je Allah subhanahu wa ta'ala objavio ovu kratku kuransku suru u kojoj kaže, u kojoj se obraća poslanik Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam i kaže kul, reci, u Allahu ahad, reci, Allah je jedan. Allahu samad. Allah je utočište svako. Lam jelid, wa lam julad. On nije rodio, niti je rođen. Wa lam jekun lahu kufu wa ahad i nikom ravan ni. Znači, odgovor na ovo pitanje mušljika. Ko je to gospodar koje se pravlja Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, i u kojoj poziva Allah subhanahu wa ta'ala i odgovori u ova četiri kratka, kratka ajeta. Međutim, i pored kratkoće ovih ajeta, islamski učenjaci kažu da nema da u ovoj suri je spomenuta svaka vrsta tavhida i da je sa ovom surom odgovoreno na svaku vrstu širka sa kojim ljudi pripisuju Allahu subhanahu wa ta'ala suprotka. Znači, kao što kažu islamski učenjaci, da Allah subhanahu wa ta'ala svaku vrstu tavhida spomenu u ovoj suri i da je na svaku vrstu širka također Allah subhanahu wa ta'ala na, na te vrste odgovorio sa ovom kuranskom suru. Draga braće, ovo nije, da kažemo, prvi put u istoriji, nije se prvi put desilo, da je došao neko vjerniku, onome koji obožava Allaha subhanahu wa ta'ala i da ga upitao ko je taj tvoj gospodar. Ko je tvoj gospodar kome se ti moliš? Znači, kažemo nekada ismijavajući to nekada u smislu istinskog sajila, pitalca i tako da je. Pa na tako da subhanahu wa ta'ala u suri šu'ara navodi jedan dijalog, jedan veoma zanimljiv dijalog između Musa alaihi salam i faraona. Kada faraon, taj veliki oholnik, mutakebber, koji je tvrdio da je božanstvo neuzubillahi ta'ala, mimo Allaha jalla šanuhu, dolazi Musa alaihi salam i kaže mu, قال وما رب العالمين Kaže faraon, vama rabbul alamin. Šta je to gospodar svih svjetova? Pogledajte, jednog ahmaka, jedne budale kaže, šta je to u smislu smijavanja? Šta je to gospodar svih svjetova? Pa Musa alaihi salam odgovara, Kala rabbu samavati wal ardi vama bejnahuma in kuntum uklim. Kaže, to je gospodar nebesa i zemlje i onoga što je između toga. in kuntum muqinin, ako ste vi ubijeđeni. A faraon kada je ovo brati s onima koji su bili blizu njega, kala li man hawlahu ala tastami'un. Pa faraon se obrati onima ljudima njegovoj sviti koja je bila oko njega i kaže, čujete li vi ovaj govori? Čuje gospodar nebesa i zemlje. Faraon misleći da nema drugog božanstva i drugog istinskog Boga sa njega, ka, kala li man hawlahu ala tastami'un, obrati s onima koji su bili oko, kaže, za mi, jeste li čuli? U smislu smijavanja, jeste li čuli šta je rekao Musa a.s. Pa Musa a.s. kada ovo čuo, odgovori mu. I odgovorio na njegovu šubhu, na dilemu ga budale. Nego je nastavio da pojašnjava je to gospodar svi sebi. Nastavio da govori o sobinama. Allah subhanahu wa ta'ala. A Musa a.s. neće, kala rabbukum a rabbu abaikum la umvalim. Kaže, gospodar vas i vaših prvi očima. Onaj koji je stvorio vas i koji je stvorio vaše prve očine. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون وفرعون رجع زي استغاي واش بسلي كوي بابي بسلا إن زي استغاي مجنون زي استغاي مجنون Zbog čega je Faraon za njega rekao za Musa alaihi salam rekao da je glup? Rekao je zato, u smislu ja ga pitan za jedno, on mi odgovara o drugom. Ja ga pitan za jedno, on meni odgovara o drugom. Ja mu govorim, ko je taj tvoj gospodar, u smislu, je on si nekoga, je on si nečiji, tako Međutim, ovdje se upravo ogleda inteligencija Musa alaihi sallam. A jeste da se tako, takvom, i osobi obraća i ne odgovara njegove šubhe i njegove dileme. Jer kakve šubhe mogu doći dileme na pamet budalama, tome nema kraj. Međutim, Musa, Musa alaihi sallam govorimo o osobinama Allaha subhanahu wa ta'ala kako bi se preko svojih stava Allaha subhanahu wa ta'ala uputio ka Allahu subhanahu wa ta'ala. E tako isto, draga braćo, imamo i ovoj kuranskoj suri, koja je uistinu kratka, koja je došla kao odgovor mušlicima koji su pitali kom je se to obožava, u stvari koga to obožava Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Draga braćo, komentar ove sure je također, da kažemo kratko, i u načini tefsira ćemo naći na jedan kratki komentar ove sure, mada u istinu, kada bi se govorilo o ovoj suri, moglo bi se da se govori i predavanje i predavanje i tako dalje. I zato je šeho sam bin Dalija, ratullahi alaihi, napisao dvije knjige, dvije zasebne knjige, samo komentar ove sure. Prva knjiga je o tome označenju toga da je kulhu vallahu trećina Kur'ana, a druga knjiga kao komentar ove sure. Znači ne da kaže u male knjige, znači zasebne knjige koje govore o ovoj kur'anskoj suri. Tako u prvom kur'anskom ajetu vidimo kako Allah subhanahu wa ta'ala kako dolazi do jedne potvrde Allahovom djelašanuhu jedinstva. Allahovom djelašanuhu jednoće. Allahovom tevhida. A to je kada se kaže Kulhu vallahu ahad. Allah subhanahu wa ta'ala u ovoj kuranskoj suri ne kaže da je Allah wahid. U arabskom jeziku se za jedno kaže wahid. Međutim, može da se kaže i ahad također. Međutim, kada se kaže wahid, misli se Znači, može on da bude jedan takav, međutim, i drugi može da bude sa istim takim osobinom. Međutim, kada se kaže ahad, kada se u arabskom jeziku potrebi ova izraz za neću jednoću, znači nema nikog drugog ko sudjeluje sa njim u tome. A to je slučaj ovdje. Da Allah jel šanu kaže, kum, wallahu ahad, reci Allah jedan. Allah jedan u svom zatu, u svom biću. Allah subhanahu wa ta'ala jedan u svojim svojstvima, u svojim sifatima. Allah Đalešanu je jedan u svom stvaranju. To ćemo kasnije pojasniti. Znači, nema nikoga ko Allahu subhanahu wa ta'ala dolikuje i jednoj od ovih prethodno pomenutih stvari. A to je neuzumirla je ta'ala da ima neko u svom zadu, u svom biću, poput Allaha subhanahu wa ta'ala. Niti neko da je šta? Poput Allaha subhanahu wa ta'ala, Allahu i Đalešanu u svojstvima. Iako ćemo, nažalost, među muslimanima naći oni koji određenim osobama i određenim pojavama pripisuje Allah subhanahu wa ta'ala svojstva. Međutim, Allah je mešanu kao što je jedan u svom zatu, u svom biću, isto tako, draga vraćuje je jedinstven i jedan u svojim osobinama i u svom stvaranju. Ako pogledamo Kur'an, i kako nam Kur'an govori o Allahu wa Đalešanu u jednoći, mi ćemo naći kako nam Allah subhanahu wa ta'ala znači u Kur'anu govori o Allahu wa Đalešanu u jednoći kada nam kažemo ilahukum, ilahun vahid, imaš Bog, jedan Bog, la ilaha illahu, nema drugog božanstva osim njega, fa'buduhu, fattakuhu, pa ga obožavaj, pa ga se bojite i tako da. Naćemo veliki broj ajeta, da kažemo raznovrsni, koji govore o tavhidu, koji govore o širku na različite načine. Na primjer, kao što Allah subhanahu wa ta'ala govori o širku, do primjeru čovjeka koji čini Allahu djelašanu širk, a pa kaže da je primjer njega kao onoga koji je pao sa nebesa, pa ga ptice razvije, znači otišu u komadi. Zbog čega? Zato što oni obožavaju mimo Allaha Đalešanu nekog drugog. Oni nemaju slobodne volje, nego oni idu ka voljama, ti slijede volje tih koje obožavaju. Međutim što je zanimljivo jeste da nas Allah subhanahu wa ta'ala poziva. Odnosno da nam govori i o razumskim dokazima. Pazite, o razumskim dokazima koji upućuju na Allahu Đalešanu i A to je, na primjer, kad Allah Đalešanu kaže, govoreći o nebesima i zemlji. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا da na nebesima i na zemlji ima drugih božanstava, drugih bogova mimo Allaha jalla šanuhu na fesadata. Nastao bi neredi na nebesima i na zemlji. To jeste, ništa ne bi bilo ni od nebesa ni od zemlje. Zbog čega? Zato što bi to automatski, draga braćo, podrazumijevalo dvije volje. A dvije volje znači dvije volje koje su različite. Jedna volja želi ovo, druga volja želi ovo i znači dolazi tu do jednog šta? Znači do jednog sudara. Pa na tako Allah subhanahu wa ta'ala upravo o tome govori u drugoj kuranskoj suri. Kada kaže Mettehad Allahu min ilah. Allah jalla šanuhu Mettehad Allahu min walad Wama kana mahu min ilah. Allah sebi nije uzeo dijete. I nema sa njim nikakvog božanstva pored I dhella dhahaba kullu ilahim bima خلق wala ala بعضهم ala ba'du. Kaže tada bi kada bi bilo dva Boga. Kaže, svaki Bog bi išao i upravio sa onim što je stvorio. Wala ala ba'buhum ala ba'b i onda bi se oni sukobili. Znači, da ima više božanstava sem Allaha subhanahu wa ta'ala, više stvoritelja, bilo bi više volja i te različite volje vode i usmjeravanje ti različitih volja uzrokovalo bi da nastane fesad, odnosno nered na nebesima i na zemlji. Znači, u ovom prirodnom poredku koji je tako da kažemo savršen, ovom prirodnom poredku koji je, hajde da tako kažem, koji je savršen i u kojem Allah Đalašanu kaže, vidiš da nema nikakvog nesklada. Znači ti vidiš kako u tome nema nikakvog nesklada. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala nije da nam, da nam govori, nego se obraća, znači da nas samo on subhanahu wa ta'ala govori o tevhidu Allahu i noći, nego nas poziva da razmislimo, da vidimo i kako čovjekov razum i čovjekova priroda koje Allah Đalašanu stvorio, kako ona upućuje na Allaha Đalešanu jednog jedinog. Zatim se dalje kaže šta? Allahu samet, da je Allah samet. Šta je samet? Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu je riječ pa samet protumačio kao sejid, kao gospodin. U arabskom jeziku za nekog čovjeka koji je gospodin u jednom narodu, kome se ljudi obraćaju, kaže se samet. Međutim ovdje, to se spominje u kontekstu Allahu Allahovog djelašanuhu imena, njegovog svojstva, što je znači jedino, prilič Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači ponekad, na primjer, vidimo da je neko ljudi ima, na primjer, Allah subhanahu wa ta'ala čuje, i čovjek također čuje. Međutim, onako kako Allah djelašanuhu čuje, Allahu sluhu, ne liči sluhu čovjeka. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ne se kao njih Pa je značenje, ništa nije slično poprije. Pa je značenje ovdje Allahu samet, jeste onaj kojim, kome se ljudi obraćaju u svojim potrebama. Onaj kome se ljudi obraćaju u svojim potrebama. A samet u nas se prevodi, on je utočište svako. I zato vidimo, znači, ljudi, i tada su šta znači, kada izade si neka nepogoda, kada izade si ovo, tamo da ne vjeru Allaha subhanahu wa ta'ala, on se obraća Allahu jalla ša'anuhu i spominje Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, ono što je namjera u ovoj kuranskoj suri jeste, znači potvr, potvrda Allahove subhanahu wa ta'ala savršenosti i negirali svake manjkavosti kada je u pitanju Allah subhanahu wa ta'ala. A samet, onaj kome se ljudi obraćaju u svojim potrebama. Lam je li dola minat? Allah nije rodio, niti je rođen. Draga braćo, znači ovo je odgovor na one znači sekte, na one, da kažemo, prance, na one vjere, koji kažu da Allah subhanahu wa ta'ala ima sina. Međutim, s ovim hoće također da se dokaže, s ovim stvari hoće da se dokaže Allah vađa lašanu vječnost. Jer Allah subhanahu wa ta'ala, kao što nema početka, isto tako nema kraja. Isto tako nema kraja. Zato je došlo u komentaru, prenošeno od Selefa, u komentaru ovog ajeta, da kažu onaj koji je rođen, on ima svoj, početak, on ima svoj početak. Znači on u potrebi za nekim drugim da ga pokreni, da bude uzrok njegovog postoja. Da je to tako, Allah je lašanu, on ne bi bio vječan, to jeste Allah subhanahu wa ta'ala ne bi bio savršen svojim svojstvom. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala nema početka. Niti je rodio. Jer onaj obično koji rađa, koji ima sina, znači ima tog sina da ga nasledi, da nastavi posle toga njegovi puta. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala je vječan. Allah subhanahu wa ta'ala nema početka i Allah subhanahu wa ta'ala je vječan. Znači ovdje se potvrđuje Allahu wa jalla šanuhu vječnosti. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ I nikomu prava nije. Nikomu šta? Prava nije. I niko nije sličan njemu. Niko nije sličan njemu. Draga braćo, ponovo kažemo, ova kuranska sura je uistinu velika. I ukoliko bih htjeli da sve kuranske ajete, sve teorije islamske koje govore o tevhidu, o Allahu i Đalešanuhu je doći. I u kojima se negira širk i vrste, mm. razne vrste širka. Ukoliko bi želi da, želi da stavimo pod lupu ovih kuranskih ajeta, pod ova četiri kuranska ajeta, to bi mogli da uradi. I zato ćemo mi uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć. Ovdje sada spomenuti neke stvari koje su usko vezane za ovu suru. To jeste usko su vezane za tevhid, za Allahu Đelešanu i doću, za širk. Kako bi videli važnost tevhida u islamu. I zbog čega Allah Đalešanu na toliko i toliko i toliko mjesta govori o tome da Allah Đalešanu je tako. Možda neko može pomisliti dovoljno bilo da Allah Đalešanu nekoliko kuranske ajeta kaže Allah je jedan, dela drugog božanstva se njega i gotovo. Međutim, pogledajte. Učite kada učite Kur'an, odnosno kada budete učili Kur'an, vidjet ćete svako malo, sve jedno o kojoj tebaci govorila kuranska sura, kako ćete najići o tome da Allah subhanahu wa ta'ala ponavlja i kako govori da on jedan jedini i da drugog božanstva sam njega subhanahu wa ta'ala nema. Zato, draga, prva stvar koju ćemo spomenuti, vezano za komentar ove kuranske sure, u cilju da bolje razumijemo ovu kuransku suru, da ona kako, kako u našim prsima, kako u našim glavama, isto tako da bude u istinu praksi naša. Draga, vraću, prva stvar koju ćemo spomenuti jeste da vidimo kako je strah od širka bio prisutan kod generacija prije nas. Neću reći samo kod prvih generacija u smislu ashaba i tabina, i tabi i tabina, ono što nazivamo ispravni prethodnici, nego kako je taj strah od širka, pazite, strah od širka, strah od pripisivanja druga, Allahu subhanahu wa ta'ala, bio prisutan i kod poslanika. I kod onih poslanika koje Allah zelašanu nazao da su prethodnici muvahida, odnosno pravovjeri. Prvi ajet u kojem vidimo veliki strah od širka i da se ne zapadne u taj širk, odnosno se da, da se ne razumije Allahu ađer lašanu jednoća kako treba, jeste kuranski ajet u kojem Allah subhanahu wa ta'ala kaže Inna Allahe la jagufiru an yushraka bihi, wa jagufiru ma dune dalike li bajiša. Allah ađer lašanu neće oprostiti da mu se širk čini, a oprostit će mimo toga onome koji hoće onome kome on hoće, kome on htje. Znači vidimo ovdje šta? Vidimo ovdje kada su pitanju grijesi, grijesi, mimo širka, znači Allah subhanahu wa ta'ala oprostiti onome kome on subhanahu wa ta'ala htje. Jer čovjek koji počne veliki grijeh i dođe pred Allah subhanahu wa ta'ala. Ako se na dunjaluku pokaje to grijeh, Allah je lašanu mu primjetavu, on će doći na sudnji dan i šta? neće Allaha subhanahu wa ta'ala sresti sa tim grijehom. Međutim, ako dođe rasudnji dan sa grijehom, sa velikim grijehom, međutim, nije se pokaju Allahu djela šanu tog grijeha. Dođe, znači sresti će Allaha subhanahu wa ta'ala sa tim grijehom. Međutim, šta je njegov iskup? Da li će on odmah ići u džahannam? Ako Allah subhanahu wa ta'ala tjerne rasudnji danu da mu oprosti taj grijeh, Allah djela šanu će mu oprostiti. A ako Allah subhanahu wa ta'ala tjedne da ga kazni, Allah subhanahu wa ta'ala će ga kazni. Kao što je došlo u hadisu, in ša'a adzabahu, in ša'a gafara lahu. Ako Allah tjedne, kazni će ga. Ako Allah tjedne da, šta? Oprasti. će. Međutim, kada je u pitanju širk, prepisivanje druga Allahu subhanahu wa ta'ala, vidimo na početku u kuranskog ajeta, kaže se šta? Inna Allahe la yagfiru an yushrake Allah neće oprostiti da mu se širk čini. Allah taj grijev nikako ne Što znači da onaj koji dođe Allahu subhanahu wa ta'ala sa širkom, činjeći širk. Znači sve jedno da kažemo, bile srbenice drugih religija, drugih pravaca, drugih vjera, ili bili muslimani koji su Allahu subhanahu wa ta'ala činili širk, između ove dvije kategorije nema razlike. Između ove dvije kategorije nema razlike. Ukoliko dođu pred Allaha subhanahu wa ta'ala sa širkom, Allah Đalešanuhu neće prihvatiti ni jedno jedino njihovo djelo, nego će se tretirati kao nevijenici. Znači da kažem, da bi potpuno razumili, kažemo, pa makar čovjek bio musliman, klanio pet vakat namaza, postio, zeka davo, sretne Allah subhanahu wa ta'ala čineći širk, Allah Đalešanuhu ništa to od njega neće primiti. Kao što Allah Đalešanuhu neće ništa primiti od onih drugih sljedbenika religija i vjera, koji su činili neka dobra djela. Naprimjer, pomagali siromašnjima, radili ovo, pomagali drugim ljudima, bili dobri prema drugim ljudima. Međutim, dođu pred Allah subhanahu wa ta'ala sa širkom sa kufrom. Hoće li Allah zalašanu za zato nagraditi? Hoće li uvesti džembet? Neće Allah subhanahu wa ta'ala uvesti u džembet. Iako kao što smo govorili da među muslimanima ima oni zalutali glavolja, koji kažu da ima takvi koji će šta, koji će ući u džennet, Allah je lašanu sačuva. Znači, osledbenika današnjih kršćana, osledbenika današnjih židov i tako dalje. Mi kažemo normalno, bit će u džennetu kršćana i židova, ali u smislu oni koji su vjerovali u Musa alaihi sana za vrijeme, Musa ovog poslanstva, vjerovali u Musa alaihi sana za vrijeme i ovog poslanstva, međutim, od dolazka Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, slijedjenje nijednog poslanika, nijednog šarijata ne uzma s obzirom kao što kaže Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam, iz kojeg je zabilježio muslim, tako mi onoga u čuje ruci moja duša, za mene neće čuti ni jedan kršćanin i židov, a u mene neće povjerovati, a zatim da umre, a da neće biti stanovnik vatre, da neće biti stanovnik njihanna. I zato, draga braćo, pogledajte. Allah subhanahu wa ta'ala sa ovom, sa ovom stvari se obraća i Allahom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. i obratio se poslanicima prije Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I obratio im je pažnju na širk. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ Mi smo objavili tebi o Muhammeda i onima prije tebe لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ Ako bi ti učinio širk, sva tvoja djela bi propala. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ Kad bi ti učinio širk, sa tvoja djela bi propala. Vole takunen min al khasirin i sigurno bi bio od onih koji su propali. Pa ste ovdje, draga braća, dolazi obraćani kome? Allahu posaliku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Još prije posalika alaihi salatu wa sallam vidimo šta? Da je ovo obraćanje došlo i svim drugim posalicima. Allah jalla šanu na ovom Kur'anu navodi dovu Ibrahima alaihi salam. Draga braćo, kada se spomene Ibrahima alaihi salam, iako je normalno svaki poslanik bio, da pa isto bio na tevhidu. Međutim, radi velike borbe Ibrahima a.s. protiv širka, protiv mušrika, protiv idopoklonika, Allah žele šanuhu ga spominje na poseban način. I na poseban način ga hvali. Međutim, ova Ibrahima a.s. Draga braća, upućuje Allahu subhanahu wa ta'ala da mu kada kaže Rabbi džnubni wa barija an na'bud al asnam. Allahu sačuvaj mene i moje potomstvo od obožavanja kipova. Allahu sačuvaj mene i moje potomstvo od obožavanja kipova. Znači, kao što smo na prošlom predavanju govorili, da kada vidimo dom poslanika, alaihi salatu wasalam, nekog drugog poslanika, znači, ne razmišljamo tu o samim riječima, nego tu vidimo i tih riječi, vidimo šta? Vidimo stanje u koje ovaj poslanik upućuje Allahu Đalešanu ovu domu. A ovdje vidimo Ibrahim, alaihi kako šta? Znači, Allah Đalešanu moli da ga sačuva i njega i njegovo potomstvo od širka. To jeste onda možemo da vidimo taj strah kod Ibrahima a.s. za upadanje u širk. I zato kaže jedan od selefa Ibrahima Tajmi, فَمَنْ يَأْمَنُ الْبَلَا بَعْدَ إِبْرَاهِيم Pogledajte kako su prve generacije razumile ovaj kuranski ajat. Kaže, فَمَنْ يَأْمَنُ الْبَلَا بَعْدَ إِبْرَاهِيم Pa ko je siguran od ovog belaja poslije Ibrahima? koji je siguran. Jer čovjek upući Allahu Đelešanu dovu zašto? Za ono čega nije siguran. Za ono od čega strahuje. Pa kaže, ko je siguran od ovog belaja? Od belaja širka posle Ibrahima a.s. Kojeg Allah Đelešanu tako hvali i tako govori. Zar onda mi nismo, draga braćo, preći? A muslimani smo hvala Allahu subhanahu wa ta'ala. Zar mi nismo preći da se kod nas nađe ta doza straha za upadanje u širk, odnosno da kažemo, strah za spoznajom Allaha subhanahu wa ta'ala. Da li smo istinski i ispravno spoznali Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa zato kaže Allah poslanik alaihi salatu wa salam. Hadis koji je zabilježio vam muslimu džabera radijallahu ta'ala anhu. من لقي al لا يشرك به شيئا دخل الجنة وسلقي الله سبحانه وتعالى لكن الله širk, شانه al دخل Uče u جنة ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار Ako sretne Allaha subhanahu wa ta'ala, čim neće mu širk, ući će u vatru, ući će u džahnu. Draga vraćo, iz događaja koje ćemo spomenuti, vidjet ćemo kako istinu mi, znači ne da kažemo samo mi, nego kako uopšte narod muslimanski i kako muslimani imaju razlog da strahuju za širk i da ulaže truda spoznaju šta je to tevhid, šta je to širk. Jer danas ima kao što ćemo spomenuti veliki broj ljudi koji danas kada spomeneš tevhid, spomeneš širk, on se sad ti smira. Kaže, subhanallah, kada pa kažeš, sad ispade muslimani, mušlici, sad ispade muslimani, klanjaju se nekom i drugom, mimo Allaha, djela šanuhu, obožavaju nekog drugog, ne. Nego, treba da se strahuje, radi toga što je ulama spomenula, radi ovih dokaza. I radi toga što i među ashabima bilo, da kažemo, događaja koji nas navode na to da dobro porazmislimo ovoj stvari. Tako je zabilježio ima Mahmed. u svom muslimu sa sredom koji je dobar od Imran ibn Husayna radijallahu ta'ala anu, ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji kaže ra'a ra'a nabi ra'a nabi sallallahu alaihi wa sallam rajulan kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam je vidio čovjeka a u rivajetu hakima se kaže da je Allah poslanik alaihi salatu wasalam vidio njega. Koga? Ovoga sahaba koji prenosi hadis. To ima ibn Husayn. Wa fi jedihi halqatun min sufrin. A kaže na svojoj ruci je imao halku, odnosno narupicu, koja je bila radi neke bolesti. Znači, običaj je bio tada, pa znači kao što je u većini naroda danas prisutno, znači da ljudi vjeruju na prazno mjera, boli to ovo, stavi ovo, ovo, stavi to i tako dalje. Znači tako je bilo prisutno i kod Arapa prije dolaska Islama. Međutim, Islam je došao da sve to poruši. Islam je došao da sve to poruši. I vidio je kod ovog ashaba, pazite, ashaba, Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Allahu poslanik ovu narupnicu, koja je bila od jedne vrste, jedne vrste bolesti. فكاج الله بصريك عليه الصلاة والسلام انزعها فإنها la تزيدك إلا وهما kaže skini to kaže to samo povećava tvoju bolest on kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam fa innaka law mitta wa hiya alayka ma aflahta abadan kaže poslanik alaihi salatu wa sallam ashabu kaže da si umro a to je bilo na tebi ma aflahta abadan nikada ne bi uspio to se nikada ne bi izašlo, nikad ne bi kutari su išli džehennem. U kojem vremenu se ovo desilo? Kome je se ovo desilo, draga braćo? U vremenu ashaba Allahu poslanika, alaihi salatu wasalam. U vremenu objave desilo se Allahu, desilo se ashabu Allahu poslanika, alaihi salatu wasalam. to ovi riječi. Ponovo napominjem, obraća se ashabu. Kaže, fa innaka la umitta wahja alaike ma aflahta abadan. Da si umro, da nisi imao vremena da se pokaješ. Vahi alejke, a ona je na tebi, ma aflahte abeda. Nikada se ne bi spasio, nikada ne bi šta kutajso. Pa tako isto zabilježio imam Tirmizi u svom sunenu od Abu Vakida Elejfija jedan događaj ovaj hadis zabilježi imam Tirmizi u svom sunenu i kaže da je hadis vjerodostojan u kojem kaže ovaj ashab Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam kharajna ma Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi razvati Hunayn. Kaže, izašli smo sa i poslanikom sallallahu alaihi wa sallam u bitci koja se zvala bitka na Hunayn, poznata bitka, o kojoj Kur'an spominje, wa jevma Hunayn, i na dan Hunayna. Kaže, i prošli smo pored jednog drveta, pored jednog drveta za koji su, na koje su mušnici vješali svoja oružja. Znači izgleda da su vješali, znači tražeći neku pomoć, neki baričet i tako dalje. Pa kaže, kada smo vidjeli to, kada smo vidjeli to drva, to drvo se zvalo zatu anuat. To drvo se zvalo zatu anuat. Kaže, kada smo vidjeli to, rekli smo Allahom poslaniku, alaihi salatu wasalam, ja Rasul Allah, iđa'al lana zate anuatim, kama lahum zatu anuat. Kaže, Allahom poslaniku, daj da ime imamo, zatu anuat, ovako drvo. Da ne ti napravi jedno ovako drvo, kao što i oni imaju ovo drvo, kao što i oni imaju zatu anuat. Allah posljednik, alaihi salatu wasalam, kada je čuo ove riječi, međutim prvo kažemo od ashaba Allahu posljednika, alaihi salatu wasalam, u vremenu objave, u vremenu druženja sa Allahom i posljednikom, alaihi salatu wasalam, Allahu posljednik je rekao, Allahu akbar, Allahu akbar, innaha as-sumar. Allahu akbar. Neko je Allah je najveći. Kaže, ovo su zaista suneni, ovo su zaista obučaj. To je obučaj priješnji naroda. Znači, dešava se ono što se dešavalo i prije. Pa rekao Allah, posanik sallallahu alaihi sallam, kultu valladhi nefsi bijedihi, kema kale benu Israili Musa. Kaže, rekli ste, tako mi onoga u čoj ruci je moja duša, kao što su sinovi Israila rekli Musa, iđa'al lana ilaha kema lahum alihi. Rekli ste, tako mi onoga u čioj ruci moja duša, kao što su rekli sinovi Israila, Fenu Israila, kao što su rekli Musaum, daj da i mi imamo Boga, Ilahem, daj da i mi imamo božanstvo, kao što i oni imaju božanstvo. Daj da i mi imamo Boga, daj da i mi imamo božanstvo, kao što oni imaju božanstvo. Znači, pogledajte kako Allah posanita, alaihi salatu wasalam, napravio poređenje između ovih riječi koji su izašli iz usta ashaba Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem između onoga što su rekli, šta? Što su rekli sinovi Sarajevovi, koji su tražili direktno božanstvo, da znači oni su tražili božanstvo još neko kome će se moliti. Međutim, oni su rekli, daj, samo da okačimo, da bi nam kakav pomoć, kakav priča dolazio preko tog drveta. Pa Allah poslanih sallallahu alejhi ve sellem ove riječi, ova dva kazivanja, da kaže u poredi. I čini na istoj dereći. Čini Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam na istoj dereći. Je traženje pomoći u donošenju koristi, u otklanjanju štete i tako dalje. I nešto što se upućuje samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Nešto što se upućuje samo Allahu subhanahu wa ta'ala. I onaj koji traži da mu dođe neke, neka korist, da mu se otklani neka šteta i tako dalje od nekog drugog, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, sad, sad tim je šta? učinio širk Allahu subhanahu wa ta'ala. Sa tim učinio širk Allahu subhanahu wa ta'ala. I draga braća, zar nakon ovih dokaza, danas jedan musliman, jedan mladić musliman, jedan musliman koji hoće da ispravno obožava Allaha subhanahu wa ta'ala. I da kažemo kasnije jedna grupa, jedan narod. Nema, ne treba da ima kod sebe bojaznost za širk. Bojaznost u smislu da uloži truda, nauči šta je to tevhid šta je to ispravno, šta je to obožavanje Allah subhanahu wa ta'ala na ispravan način, gdje se samo vjera iskazuje njemu jednom jedinom subhanahu wa ta'ala. I zato ćemo vidjeti od praktičnih stvari toga kako je to bilo prisutno kroz generacije muslimana. Je draga braćo, generacije muslimana u svakoj svojoj generaciji su upadali u razne vrste širka. Pogotovo da kažemo obični svijet, opet pogotovo obični svijet koji blisko živi sa onima koji čine Allahu Đalašanu širk. Kome je širk vjera, kao što su kršćani, kao što su židovi i tako dalje. I onda neka ta prazno vjerja. Od njih su počeli da dolaze kod muslimana. Pa oni imaju svijece kojima se moli, a pa i muslimani počeli da imaju šta? Svijece kojima se moli. A pa zato ovo istinu stvar nije koja je daleko od nas. Znači ima dosta stvari koje sam ja lično vidio svojim očima, čuo svojim ušima, Znači stvari nisu da kaže da je to negdje, nego toga ima. Jedan čovjek kaže na jednom, ono, mevludu, teferiću, kaže, kad hoćeš da dođeš kod predsjednika, ne možeš kod predsjednika doći lako. Moraš prvo kod sekretara, kod, ako te sekretar primi, onda ideš dalje. I e, kaže, tako isto, mi Allahu Đalešanu dolazimo preko ovih naših dobrih ljudi, ovih naših finim torbetima znači ovim našim, preko dobrih ljudi, ovim našim finim torbetima. Znači, tako on misli da se dolazi do Allaha subhanahu wa ta'ala. Jedan drugi izlazi na televiziju, govori o nekim ljudima i govori o nekim svetim mjestima. Ovdje kod nas stari, ovdje kod nas na našim prostorom i kaže ovdje bi prije žene, međutim u to nekom u kontekstu spominje, kaže kad ne bi mogli da zatrudne, jer nije čovjeka stid da to spomene, mislim toga što govori, mi samo prenosim. Kaže, kad ne mogli da zatrude, dolazili bi tu, da izvinete, skidali svoj donji veš i udarali bi po tom turbetu, kaže, onda bi posle toga zatrudili. Znači, pogledajte kako ljudi dan dan spominju te neke stvari u nekom pohvalu i ovakvom kontekstu. Znači, pogledajte koliko je taj širk ušao, zbog čega, zato što on bio prisutan, zato što on bio prisutan sa ovim našim komšijama. Znači, oni imaju takve svoje svece, neke svoje dobre kojima se moli, međutim kod nas je sasvim drugo. I zato upravo radi ovog straha, radi ovog straha, draga braću, Islam je ostao monoteistička vjera. Islam je ostala vjera, znači koja je daleko od svake, svake vrste širka. Zato što je ulema i stoljeće i stoljeće pisala zasebna djela o tevhidu, o Allahu ođelešanu i Međutim, možda se neka ta djela razlikuje od vremena do vremena, jer su odgovarali na šubhe i dileme određenih pojava, određenih grupa i tako dalje. I upravo, da kažemo, radi tog razloga, zahvaljujući tom strahu koji je bio prisutan kod ljudi, koji su vodili, kod uleme koja je vodila narod, ova vjera je ostala daleko od svakog širka, daleko od svakog iskrivljenja. Jer ako pogledamo kršćanstvo i židovstvo u svom početku, u svom korijenu. Vidit ćemo da je bilo monoteistička vjera isto kao što je bio islam. Božavo sa Allah Đelešanu jedan jedini. Međutim, malo pomalo, malo pomalo, malo pomalo, dolazi do tih koncina, dolazi do tih zasjedanja, gdje se donose odluka da su dva boga, pa posle toga da su tri boga, pa do... i tako dalje. Međutim, zato što se ova stvar nije zanemarila kod nas, i zato što Allah Đelešanu naravno čuvao vjeru, ova vjera je draga braću ostala, obožava se Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini daleko od svake vrste širka, daleko od svake se širka. I zato kaže, ova stvar, govor o tevhidu i govor o širku nije mala stvar. I neka niko ne pomisli koliko god godina da klanja, da kaže pa, ako sam išta naučio, naučio sam tevhid i širk. Neka niko ne kaže koliko god godina da je u islamu i koliko god godina da provodi učeću islamu, da misli da bude siguran da ne može zapasti u taj širk draga braći Ibrahim alaihi salam od tog stavnije. I dobija Allahu subhanahu wa ta'ala. Međutim, kažemo za razliku od ljudi koji danas omalovažavaju, koji sa osmijehom spominju kada se govori o govor o Allahu ođer lašanu jednoći, kada kažeš to je širk, ta pojava nije ispravna, ta pojava je tako, kaže sad ispade su muslimani mušici. Ne, ne ispade su muslimani mušici, daleko od toga. Međutim, mi sada govorimo ovdje o pojavama. Mi sada govorimo ovdje o pitanju I sada govorimo o stvarima koje se proširili i koje se moraju riješiti i koje se moraju pospatrati sa islamskom aspektu. I zato ponovno kažemo da je govor o Allahu wa djelašanu u jednoći. Govor o Allahu wa djelašanu u jednoći. I također govor o širku i o vrstama širka je nešto što je široko, nešto što je veliko i nešto za što sob treba da strahuje. U smislu da li je spoznao, da li je spoznao din ili islam kako treba da li je spoznao vjeru kako treba. Jer pogledajte na koliko mjesta nam Allah Đalešanu navodi da svaki poslanik je počinio svoje obraćanje svom narodu, obožavajte Allaha jednog jedinog. Obožavajte Allaha jednog jedinog. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ I su svakom narodu stali poslanika da obožavaju Allaha i da se klone tagut. Tagut je ono što se obožava mimo Allaha za našanu. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون oni koji budu vjerovali, pazite, ovo se odnosi na vjernik, oni koji budu vjerovali i svoje vjerovanje ne budu miješali sa zulumom, sa nepravdom, to jeste sa širkom. Ulaike lahumul am, njima pripada sigurnost. Njima pripada sigurnost na sudnjem danu. Vahum muhtedun i oni će biti upućeni. kao što kaže mi Mikesir upućen i na Dunjalku i na Firtu. Ovdje se sa zulmo se nepravdao ne misli na grijehe. Na grijehe. Jer onda bi spalo kao što kažu Mu'tezeli, da čovjek ako učini veliki grijeh i ne pokaje se da će vječno u džahnem, da će biti vječno u džahnem. Međutim, ovdje se misli na širk. Jer ashabi Allahovu poslanika, alaihi salatu wa sallam, kao što je zabilježi ima Buhari muslim u svojim sahihima, Kada objavljen ovaj kuranski ajet, oni koji budu vjerovali svoje vjerovanje, ne budu miješali sa nepravdom, su rekli, ja Rasul Allah, ejuna la jazlimu nefsahu, o Allahu poslaniće. Koji to od nas neće mi nepravdu samom sebi? Allahu poslanik, alaihi salatu wasalam, rekao, nije tako. Nije to tako kao što ste vi čuli, kao što ste vi razumili, nije to tako kao što ste vi razumili. Zar niste čuli riječi Lukmana kada kaže, inna širke la na azim, zaista je širk velika nepravda. Zaista je širk velika nepravda. Allah poslanik alaihi salatu wasalam ovdje nepravdu protumačio sa čim. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam se smiluje, da nam oprosti ako Bog da nadam se da ćemo sljedećim našim sljedećem našim predavanju nastaviti govor o tevhidu, Allahu djelašanu je dočio čip. Okulu qavli hada, wa stakfiru Allaha, li wa lakum